Tá porra. 4.0, viado. Nem imaginava. Mais uma brincando, só pra vocês ver que o pai tá abusado. Elas tão jogando sem perceber, cacaraio, cacaraio. DJ Pedro comanda a festa Ela que manda nesse ambiente Pouca coisa nem te interessa Ela sabe o que quer pela frente Ela quer zoar Só curtir sua vida Deixa ela causar Dança acaba sem ser interrompida ela quer zoar, só curtir sua vida, deixa ela causar. Essa sem sem entupida. Ah, calma, moço, pra fora essa linda popa. Desce, sobe a minha ladeira. Maloqueiro, gata, eu não tô de toca. Sei que quer me dar sua cereja. E na festinha louca de MD. Vejo bandida pra lá e pra cá. Sabe que o ponte da quadrilha é de satisfazer. Então pode dar tá que o DJ Pedro vai patrocinar. Uma sobe com um brinquedo, tá dentro do quarto. Desce outra com dom, os dois quase pelado. LBX, não sei se cê fuma um baseado Mas fumei no meu videoclipe, é tchau pro Calcado Meu tubarãozinho troca água por cachaça Tudo bem na cozinha com cinco mina pelada Olha o Davi doido brigando com a namorada Foi culpado Pedro que fez uma revoada danada Calma meu irmão, também briguei com a cunhada Nós tá no mesmo B.O. na mesma palhaçada Idade solteiro pode pá que não passa mal, isso é normal. Desde a infância sempre há valor. As invejosas pagam pau e é sensacional. As falsiane e querer abraçar, chamar de amor. Só que ela passa na frente, usa, ofende, ofende as que te ofendeu. É delicada e chapa quente, é tão quente que a minha cama derretiu. Ela é vitoriosa, ela é mó gostosa chama Vitória. Ela é mó gostosa. Ela é vitoriosa. encostando querendo me dar Um pouco de atenção porque eu tô pra estourar PW espaço pra me canetar Um hit que é explosão Desce vai menina, joga o cabelo Gelo passa no peito, isso é som de preto Desce vai menina, joga o cabelo Gelo passa no peito, isso é som de preto Os maloqueiros mandou cê jogar Vai morenita, desce até o chão Os maloqueiros mandou cê jogar pega a visão. Vai jogando, vai jogando, vai jogando, vai. Vai jogando, vai jogando, vai jogando, vai. Vai jogando, vai jogando, vai jogando, vai. E elas vai jogando. Joga essa rabeta é revoada de malandro. Joga essa rabeta é revoada. E elas vai jogando. Joga essa rabeta é revoada de malandro. Joga essa rabeta revoada. produção, meu apogeu. Faz tudo que tu quiser, hoje o brisol é teu. DJ Pedro, moleque sem juízo, que só joga descalço e a solteira sabe disso. Vai descendo, controlando na tua bunda. Eu viajo nesse seu físico enquanto cê mexe a bunda. Bunda, bunda, vai jogando a bunda, bunda, bunda. Não perde a postura maluca, tesuda, cê gostosa, deixa tudo uma dor de cadelinha. Ela quer o Brisa, quer o DJ Pedro, mas ela tá indecisa em quem vai sentar primeiro. Tanto faz, senta, vai. Rebola e contrai, depois se engravidar. Seu filho vai ter dois pais, tanto faz, senta, vai. Rebola e contrai, depois se engravidar, teu filho vai ter dois pais. Senhorita, cê é mais bonita, brotou na minha vida de um jeito que eu vou te contar. Mistura que a tiça já deu muita mídia, é hit que estoura antes de lançar. Atraindo a meca, só vela de teste, pras que se interessa, ela já vem brigar peça na bala, passou na vivara e hoje de raiva 10 mil vai gastar. <laughs> Essa mulher tá foda, GP. Eita, que mulher charmosa De salto alto nós chora Não quer ser parte chaveira é Só de luz mola Muita oração pras invejosa Me mantém ela de pé forte Fica vigindo e olha Toda produzida na beleza Ai meu Deus, parece até uma princesa Que isso do loca que se envolveu, não esqueceu. E o foda é que ela não quer saber de compromisso. Deixo ela toda molhada. Só seu corpo mata minha sede. Linda e muito bem perfumada. Com a sua raba me prensou na parede. Mina malvada. Bandida sabe no robô. Se tiver mulher, me chama no set do DJ Pedro que eu levo marihuana. Pra elas ficar bem louca e sentar tipo a Rihanna. Jogador vai atacar, vem que a burguesinha pousou nos maloca. Só que vai ter que acompanhar que é transante traz amiga porque sozinha não dá Então vem fazendo agachamento, sei que esse é seu talento Se não fosse eu não ia te chamar Sabe que é disso que nós gosta, goza e já manda embora e se liga É caixa, então vem fazendo agachamento Sei que esse é seu talento, se não fosse eu não ia te chamar Sabe que é disso que nós gosta, goza e já manda embora e se liga É caixa e elas vai jogar mano. Joga essa rabeta é revoada de malandro. Joga essa rabeta é revoada. E elas vai jogando. Joga essa rabeta é revoada de malandro. Joga essa rabeta revoada de malandro. Joga essa rabeta. É que eu não tô querendo me relacionar. Tá muito bom a vida de solteiro. Com dinheiro no bolso tudo fica fácil. Me se elas querem silicone, então deixa que eu pago. Marquinha e cabelo tá no meu pacote. Depois que fica linda, é só vapo, vapo. Vai fazer topless dentro da minha Porsche. Olha os maloca, fortão de malote. Até as caras de brava, vem pra nós dançar. Ao som do maestro de todas as comunidades. Todas mãos jogar. parecida, ela chegou de um jeito toda acasalado, bem perto de mim. Sombrio eu e ela, suíte neon, fazendo espacinho sacudir. Vou dominar seu físico, popozão bonito, paraíso da minha postura. Vem nela dançando sarrado, pau de malandro, ai meu Deus, tô perdendo toda minha conduta. Vai, rabeta nervosa, hoje cê tá com o tubarão. Norte do Pacífico, sou um megalodão. Hoje você tá e amanhã você retorna aqui. Sem essa de amar, isso Mas é vida de MC. te levantar, arrancar. E bom, ser um vinheta do Davi de novo, DJ Pedro. <laughs> Fala aí você, Davi. DJ Pedro foi diagnosticado positivo com hit vírus. Uh, <laughs> uh, uh, Didi. vírus. Uh, uh, uh, Didi. Uh.